قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب من السنة السادسة قال ابن القيم الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لظى الفتن to je čišćenje duše i srca je jako bitna i dugo je zaokupljala razmišljanje u Leme kako čovjek da dođe do toga da očisti svoje srce i svoju dušu pa da osjeća ljepotu zikra, ljepotu ibadeta, ljepotu slušanja i učenja Korana i ljepotu što je živ na kraju kraja. سنيها والدنيا وللجنات يحملني بربي علقت عيني فأرقبه ويرقبني فينسيني هوى الدنيا وللجنات To je tema za koju učenjaci kažu voljeli bi da u svakoj džamiji ima po jedan čovjek koji će ljude učiti propisima nijeta i ostalo, znači stvari koje su vezane za srce i stanje srca, bolesti srca, liječenje srca i tako dalje i tako dalje. وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لاظى الفتن أنا الإسلام أدبني Sve to spada u hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je zabilježio ima muslim, a predio ga Ebu Hureyre radijallahu anhu u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Men yuridillahu bihi hajran yufaqihu fi din. Kome Allah želi dobro, on ga poduči razumijevanju vjere. U osnovne temele razumijevanja vjere spada primjena vjerskih propisa na način da pozitivno djeluju na čovjeka, njegovu dušu i njegovo srce. كتاب الله لي نور بفيض منه يغمرني لإسلامي سامت روحي وأصنت بشرعه بدني كتاب ljudi ono prema vjeri, prema primjenu vjere ima nekakva tri praca. Prvi pravac je previše udesno, a to je pretjerivanje u vjeri sa tim ibadetima kao što su radili Haridžije u svoje vrijeme. Ima s druge strane ljudi koji su otišli previše lijevo, a to je da i tu ne pridaju nikakvu posebnu važnost niti, niti uopšte vode računa o tome da svoju dušu, svoje srce treba očistiti i pripremiti za susret sa gospodarom svjetova kad čovjek umre i preseli sa ovog svijeta onog trenutka kad mu bude to određeno. I imaju ljudi koji, su, koji idu srednjim putem i koji prihvataju te ibadete kao sredstva za čišćenje, za prečišćenje duše u onoj mjeri u kojoj je propisao šerijet i na način na koji je propisao šerijet i ne žure sa rezultatima, nego uporno rade ono što im je naređeno i onda rezultate vide nakon određenog vremena, neko prije, neko poslije, ali u svakom slučaju rezultati moraju doći. عبادة ذاته إياه سبحانه أجل النفس أن تصبوا لأمر لا يشرفني أليس الله أوجدني لي فعشت العمر هانئة بعيدا عن لاظى الفتن الفتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Prije svega želim da vam izrazim dobrodošlicu i da mi je jako drago da nastavljamo dalje sa ciklusom predavanja iz raznih oblasti, posebno tefsira hadisa, međutim ova je ova oblast, a to je čišćenje duše i srca, je jako bitna i dugo je zaokupljala razmišljanje u Leme kako čovjek da dođe do toga da očisti svoje srce i svoju dušu pa da osjeća ljepotu zikra, ljepotu i ljepotu slušanja i učenja Korana i ljepotu što je živ na kraju kraju. To je tema za koju učenjaci kažu voljeli bi da u svakoj džamiji ima po jedan čovjek koje će ljude učiti propisima nijeta i ostalo. Znači stvari koje su vezane za srce i stanje srca, bolesti srca, liječenje srca i tako dalje i tako dalje. Sve to spada u hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je zabilježio ima muslim, a predio ga Ebu Hureyre radijallahu anhu kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao men yuridi bihi hayran yufaqihu fi din. Kome Allah želi dobro, on ga poduči razumijevanju vjere. U osnovne temele razumijevanje vjere spada primjena vjerskih propisa na način da pozitivno djeluju na čovjeka, njegovu dušu i njegovo srce. To nemojte zaboraviti. Odnos ljudi prema vjeri, prema primjeni vjere ima nekakva tri pravca. Prvi pravac je previše udesno, a to je pretjerivanje u vjeri sa tim ibadetima kao što su radili Haridžije u svoje vrijeme. Pa kada je, kako bilježi Ibn Hajar u Fethul Bariju, Abdullah ibn Abbas otišao da raspravlja s njima i vratio se Ali radi Allahu anhu, rekao je Allahi, nisam vidio ljudi da se više u ibadetu trude. Pa u to govori s hadma poslanika trude se u ibadetu, njihova koljena su toliko okrutila ko recimo u navodi primjer deve kad ona ono pada često i ostalo pa ona koža bude kruta ovaj, drugačije od čestih seđdi, njihova čela su praktično rane imaju na čelima od čestih seđdi i tako dalje. Međutim, to je pretjerivanje u pravcu za koje Allah kaže Ahlul kitabila teglu fi o sljedbenici knjige, nemojte pretjerivati u vjeri. Ima s druge strane ljudi koji su otišli previše lijevo, a to je da i badetu ne pridaju nikakvu posebnu važnost niti, niti uopšte vodi računa o tome da svoju dušu, svoje srce treba očistiti i pripremiti za susret sa gospodarom svjetova kad čovjek umre i preseli sa ovog svijeta onog trenutka kad mu bude to određeno. I imaju ljudi koji, su, koji idu srednjim putem i koji prihvataju te ibadete kao sredstva za čišćenje. Za prečišćenje duše u onoj mjeri u kojoj je propisao Šerijet. I na način na koji je propisao Šerijet. i ne žure sa rezultatima, nego uporno rade ono što im je naređeno i onda rezultate vide nakon određenog vremena, neko prije, neko poslije, ali u svakom slučaju rezultati moraju doći. I vaditi zato i jesu propisani. I zato ova tema je jako bitna, ja ću vas samo uvesti u ovu temu večeras, a to je da znate o čemu se radi. Radit će se otprilike 11 ovi susreti nedjeljom, znači, između Akšama i radit će se i obrađivat će se otprilike 11 velikih tema, ispod kojih se nalazi mnogo manjih. Prvo je islamska podjela ljudskih srca u smislu života u njima u vjerskom smislu. Zatim kako prepoznati e, bolesno i zdravo srce. Zatim imamo jedan veliki naslov kako to da ljudsko srce se toliko pokvari i iskvari, da bude tvrđi od kamena i da tako može da jednostavno funkcioniše. Pa vidimo sve šta je čovjek čovjek u stanju raditi i tako dalje. Pa vidimo recimo nekad neke ljude koji vlastitu djecu zlostavljaju. Ili roditelje, ili roditelji djecu i tako dalje. Strašne stvari. Kako to da do toga dođe uopšte? Zatim, ovdje imamo jedno jako bitno poglavlje, a to je kako naše strasti da ne ovladaju našim srcem. Čovjek je sklon po njegovom, po svojoj prirodi da voli recimo bogatstvo, da voli ljepotu, da voli žene, da voli svašta nešto, da bude, da nema obaveza i tako dalje. I kako mi sada da sačuvamo svoje srce, da ne podlegne tim strastima, nego da te strasti čovjek upražnjava u okviru šerijata kako mu je naređeno. Zatim imamo također temu kako srce sačuvati od šeitana. Koji su šeitanovi prilaze čovjeku? Kako, na koji način on funkcioniše i na koji radi? Tako da se može čovjek sačuvati od njega i u onom trenutku kad osjeti neke vesvese slično kad kaže Audu billahi mne šeitanu rađim da to zaista od njega ode. Jer ima ljudi koji uče šetana džima, onove sve se sve veći i veći. Moraju se, znači stvari, nema alternative znanja Kako šetan djeluje, na koja vrata ulazi, šta hoće od čovjeka na kraju krajeva, da bi se mogli da se zaštitimo od njega. Zatim jako bitna tema, aktuelna danas, a to je kako to smutnje i grijesi utiču na ljudska srca kako je poslanik sallallahu ve selleme podijelio ljudska srca u smutnjama i grijesima na tri vrste. Kako da mi dođemo do one vrste u kojoj je poslanik sallallahu ve sellem rekao da toliko ima se ustali u njoj da ne mogu ni smutnje da, da utiču na njega. Odbijaju se od njega. To su teme koje ćemo raditi. Zatim govorit ćemo kako da svoje srce održimo živim stalno da se osjećamo lijepo i ibadetu kako da ibadet bude naša hrana za dušu, srce, a Boga mi i tijelo. Zatim, govorit ćemo o čistoći srca i nečistoćama koje se nataloži na njemu, metode čišćenja srca koje su propisane u Koranu i u Sunnetu i na kraju spomenut ćemo u čemu je prava sreća za srce, o čemu se radi? Ima ljudi koji misle da će u alkoholu, u ženama, u zarađivanju novca pronaći sreću. Međutim, takvi ljudi padaju u zaludu, a to je da ne razlikuju trenutnu radost od prave sreće. Posebno i ovaj, osjećaj radosti, to je nešto što je u redu, svi osjećamo radost kad nam se dogodi nešto lijepo, ali osjećaj sreće, zadovoljstva, stabilnosti u duši, kako to da nađemo? Kako to čovjek da osjeti u svom životu? Da zaista čovjek kad se probudi ujutro, prva njegova misao bude hvala Allahu Đelešanu, prouči dovu, ustane, i da mu je drago što se probudio, da mu Allah Đelešanu vratio dušu da čini zikr, da čini ibadet dan, kak, taj dan. Kako se je poslanik sallallahu alaihi wa sallam budio i učio bi između ostalog u edine libi bi i hvala Allahu što mi je dozvolio uopšte da učim zikr. Znači kako doći do toga? Da zaista čovjekov namaz budemo radosni kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, ja volim mirise i žene, znači učinjeno je da volim mirise i žene, ali moja radost, prava sreća je u namaz. Vidite kako ovdje poslanik sallallahu ovaj, razdvaja ove dvije stvari, znači trenutna radost koja se dogodi čovjeku zbog lipog mirisa, zbog žene kad se nađe s njom i tako dalje. To je radost u redu, nema problema. Ali sreća je nešto drugo, taj stalni, konstantni osjećaj koji je duboko u nama, pa čak ako se pojavi trenutna i tuga, musliman bude tužan u nekim trenucima života. Poslanik je i plako kad mu imamo dijete, kad su... Ali tu su trenutni osjećaj radosti i tuge, ali sreća i ta unutarnja stabilnost, to je nešto što treba današnjem čovjeku. To je ono što ljudi traže, a ne mogu naći. To je taj problem koji je u Švedskoj, koja ima najveći prihod po glavi stanovnika, ima najveći broj samoubistava u Evropi. Znači imaju sva moguća zemaljska zadovoljstva, ali nemaju tu unutrašnju sreću. Ono što ih usrećuje i čini ih stabilnim ličnostima. Ovi to danas pokušavaju nazvati, nekako definisati, pa kažu pozitivne energije. Ta sreća to zadovoljstvo unutarnje i to kad čovjek, da čovjek kad hoće da i bade čini, da klanja, da, ovo, da mu je drago, da jedva čeka noć, kad će past, kako se obilježi Sufijane teorije od, od njega, Kaže se, kad god padne noć, ja se obradujem zato što očekuje noćni ibadec, tako dalje. A kad god padne dan, ja se rastužim jer mora biti tad s ljudima, njima trgova, trtiće, tobom, ono, pa Hasan al-Basri znao bi često ljudi mu sjede ovako ko mi, samo bi rekao sačekajte samo malo sad Ode i klanja dva rekata, ne može čekati da odu Kako doći do tih, do tih nekih trenutaka, recimo Ibn mi je znao svako jutro posle sabaha <coughs> učiti zikr do izlaska sunca i posle izlaska sunca i on bi često govorio ovo je moja hrana ja da ovo ujutru ne uzimam, izgubio bi snagu za cijeli dan. Kako do toga doći? Kako da dođe čovjek do toga da kad klanja namaz? To je prava sreća. Da kad klanja namaz, izađe iz namaza ko je neki veliki teret spao s njim. Ovaj, osjeća se lijepo, fino, lagodno, da kreće kroz život. Ja ne mogu, vjerujte ljudi, ja kad vidim neke ljude, kako oni gledaju na život, ja kažem, Bože, pa ljudi se stvarno pati, iako im nije ništa. Kako oni život gledaju tako grubo, surovo, um, nikakvu ljepotu ne osjećaju što su živi, nego ajde samo živi se, mora se raditi, to moraš jest danas, to je to. Ja ne znam, mislim, to je zaista nesreće za čovjeka. Svi ljudi na ovome svijetu radi. Počeši od poslanika, ali ih salatu osanam, koji je prvi radio za svoju jer to nije problem, ali to ne smije biti svrha života. Ne smije to biti cilj našeg života i vrhunac našeg života. Jer tad je to potpuni promašaj. Jer čovjek nije stvoren za toga Boga. Oma halaktul džinu, insa, illa A džine i ljudi stvorio sam samo da bi mi robovali, samo da to je sve. I to je ljepota i bit života kad čovjek zaista spozna, čak i onda ono što radi, recimo zarađuje, privređuje, radi na nivi u firmi ili bilo gdje, privatno neki biznis ima, osjeća neku slast i ljepotu zatim zato što ima svrhu i to. I onda neka ti ljudi, stvarno ne znam zašto, toliko su ustašeni tim siromaštvom, da li je šeitan toliko to prepao tim, da on se bukvalno jednostavno kroz život boje i strahuju i tako dalje. Ja znam čovjeka jednog koji je ženu nagovorio na abortus zbog trećeg djeteta i to je prošlo su godine i tako dalje i on i dan danas ponavlja da je tu radio isključivo zbog straha za nafaku. Bilo ga je strah da ima troje Znači, napominjem, to nije bilo u ono vrijeme sad kada je kriza, nego u vrijeme Jugoslavije, kad je para bilo i kad je bilo i plata i bilo poslova i mogo se hodati. Zato ne možem, smatram, mislim zaista i vidim među ljudima da čovjek ne može biti optimista, ne može imati pozitivnu energiju kod sebe ako zaista ne gleda na ovaj život kao dar Allahu koji mu je dar da ga utroši robujući njemu i badeći njemu tako da sve drugo zaista je promašaj čovjek samo iz veće i veće provalive ide i boji se svega i svačega u životu. I zaista je to tako i govore učenjaci kao što je i ostali kažu često da čovjek kad zaboravi na Allaha, prvo što mu se dogodi je da se boji svega. Strah ga je od svega u životu, od događaja, od promjena, od svih stvari. Najobičnije, za najobičniju stvar on strahuje, on se nervira i tako dalje. Ti vidiš da je to stvarno stresan život. I ljudi što su što se više udaljuju od, od Allaha sve više i više u njihovim svakodnevnim životima ima stresa. Koji je danas najveći problem? Stres. Što god idu dalje od Allaha, sve se više tresu. A to je problem za njih, to je nesreća zaista. I ti ljudi su uskraćeni za najveću blagodat života, a to je da ovaj život provedu, prožive mirno, lijepo i dostojanstveno čovjeka. A to je ono što nam spoznaje o Allahu, spoznaje o poslaniku, spoznaje o vjeri, nudi i daj. Jer Allah Želešanu je stvorio čovjeka na ovom svijetu da živi do određenog roka. I zato oni koji žele ljudima da to prekrate nekim bombama, napadima, pogriješili su, nisu shvatili svrhu vjere i svrhu stvaranja. Također, oni koji žive, žele da žive hiljadu godina, za koje Allah Đelšanu kaže Jevedu ahaduhum lahu ju'ammaru alfa Jedan od njih želi da živi i hiljadu godina. Ne mogu živjeti hiljadu godina i to je promašeno. U zabudi su i takvi, jer Allah Đelšanu kada je spustio Adama na ovu zemlju, rekao je Ilahim, do određenog roka. Znači, to je i zato taj određeni rok koji čovjeku bude dan, 50, 60, 70, 100 godina, nije važno. Vjera mu nudi kako da ga proživi kvalitetno prije svega. Znači, to je najvažnije pitanje, kvalitetno. Mislim, mogu oni nazivati, recimo, pijance raznim menima, bojemi, vaki, naki, ovi veseljaci, ovo, ono, međutim, to je samo iskrivljavanje istine da ti ljudi nekvalitetno žive prije svega, ružno žive, puni bolesti, puni problema, nikada nisu ovaj, pri sebi, nikada nisu trezni, boje se i na kraju krajeva najružnije umiru u nekom jarku, u nekom parku, negdje bez ih ikoga oko sebe. Je to lijep život? Naravno da nije lijep život. Da ne govorimo o duševnom rastrojstvu, o, o, o rastrojstvu srca gdje čovjek ne može da nađe svoj mir zato što jednostavno vidi da ga život melje, nema kontrole nad svojim životom, ne zna ni odakle, ni šta je, ni kud ide, ni kud je pošao, ni šta mu je raditi na ovom svijetu. I zato uzvišen Allah Đelešanu kad god spominje svoje robove, spominje ih kao mirne, staloženi koji svoj život troše ono što vrijedi, ono što je vrijedi. Ja molim Allah da mi budemo jedni od tih Allahovih robova koji će svoj život trošiti ono što je vrijedno i ono što je dobro i ono što je lijepo i koji će ovo od života što, što je da život je Allahov dar, to stavno ponavljam i treba ga iskoristiti maksimalno u dobro i lijepo i korisno da bi čovjek zaslužio vječni život kako doliko je Allahu وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لظى الفتن أنا الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني ذقوا العمر هنيئة بعيدا علاض الفتن فينسيني هوى الدنيا وللجنات يحملوني بربي علقت عيني فأرقبه ويرقبني فينسيني هوى الدنيا وللجنات يحملوني بربي علقت عيني فأرقبه ويرقبني أدبني وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لاظ الفتن أنا الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لاظ الفتن لإسلامي سامت روحي وصنت بشرعه بدني كتاب الله لي نور بفيض منه يغمرني لإسلامي سامت روحي وصنت بشرعه بدني كتاب الله لي نور بفيض منه يغمرني الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لظى الفتن أنا الإسلام أدبني وبالإيمان غربني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لاظ الفتن أجل النفس أن تصبوا لأمر لا يشرفني أليس الله أوجد أبني قادة الزمان أجن النفس أن تصبوا لأمر لا يشرفني أليس الله أوجدني إيماني كرمني كرمني فعشت العمر هانئة هانئة بعيدا عن لظى الفتن الفتن بعيدا عن لا ظل في دنيا